Book 2 80 80 ზეცართავი მესამე ზეცართავი 3 მას ძაღლი ყავს მას ძაღლი ყავს ძაღლი დიდია ძაღლი დიდია მას დიდი ძაღლი ყავს. მას დიდი ძაღლი ყავს. მას სახლი აქვს. მას სახლი აქვს. სახლი პატარაა. სახლი პატარაა. მას პატარა სახლი აქვს. მას პატარა სახლი აქვს. ის სასტუმროში ცხოვრობს. ის სასტუმროში ცხოვრობს. სასტუმრო იაფია. სასტუმრო იაფია. ის იაფ სასტუმროში ცხოვრობს. ის იაფ სასტუმროში ცხოვრობს. მას მანქანა ყავს. მას მანქანა ყავს. მანქანა ძვირია. მანქანა ძვირია. მას ძვირიანი მანქანა ჰყავს. მას ძვირიანი მანქანა ჰყავს. ის რომანს კითხულობს. ის რომანს კითხულობს. რომანი მოსაწყენია. რომანი მოსაწყენია. ის მოსაწყენ რომანს კითხულობს. ის მოსაწყენ რომანს კითხულობს. ის ფილმს უყურებს. ის ფილმს უყურებს. ფილმი საინტერესოა. ფილმი საინტერესოა. ის საინტერესო ფილმს უყურებს. ის საინტერესო ფილმს უყურებს. Thank you. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de